Ir eh, brīva vieta pie klavierēm, varbūt kāds grib paspēlēt šo. Hallelujah. godinam, slavēt mums. Un kāda esam tāda arī atnākam tēvs un pateicamies Tev, kungs. Kungs, ka Tu esi labs Dievs, ka Tu esi varens Dievs. Debes tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka Tavās rokās, kungs, esam mēs, kungs, un viss, kungs. Debes tēvs, Tu biji no sākuma, tēvs, Tu būs līdz pašām beigām, tas pats, kungs, nevainīgs. Tēvs, viss gods un slāv Tev, tēvs paldies Tev, kungs, Tu esi bijājams, Dievs, Tu esi varens, Dievs. Kungs, un mēs gribam arī nākt pie tā, Dievs. Tēvs, kungs, dar mūsu sirds, Tēvs, kungs, mīksts, Tēvs, dar mūsu prāts, kungs, kuri pieņem Tev, kungs, kur pieņem to, kungs, kas Tev ir labs un mīļš un svarīgs. Tāpēc, Tēvs, mēs, kungs, tuvojamies Tev, kungs. Dievs, mēs nākam šajā brīdī, kungs, jo gribam atkal un atkal Tev satikt, kungs. Mēs gribam, kungs, vairāk un vairāk līdz, Mēs gribam, kungs, ka mūsu ikdiena ir piepildīta ar taviem brīnumu darbiem, kungs. Ar to, kungs, kāds esi tu, debes tēvs. Ka ikvienā savā situācijā, tēvs, savā ikdienā, kungs, ka mēs tevi aicinam līdzi. Kungs, ka tiešām tu, kungs, pārvēd bēdas priekos, kungs. Ka mūsu nedrošība un bailes, tēvs, tu paņem prom, kungs, un dod spēku, kungs, un drosmi, kungs, liecināt par tevi. Kungs, būt par liecībām, kungs, lai kur mēs arī Dievs, tēvs, lai tevi ir tīkam, kungs Tev ir tīkam mūsu ikdienā, Tev ir tīkams mūsu dzīves tās. Lai, kungs, Tev ir tīkams tas, kas šeit notiek, kungs, Tavā draudzē, Dievs. Lai tiešām Tavs vārds ir pagodināts pāri visam, kungs. Tavs vārds, kas ir pāri visam, kungs, jo nav citu vārdu, kurā mums lēma festīšana, kā vien Jēzus Kristus. Dievs, slāv Tev pateicīties. Lai Tev viss gods un slāv. Ārons ar Mirjām sarunājās savā starpā, tāpat kā es nezinu, cik miljonu cilvēku tajā laikā bija uz zemeslodes, bet uh, Dievs dzirdēja, ko Ārons ar Mirjām runāja. Tas nozīmē, ka Dievs arī dzird, ko ik viens katrs no mums runā. Pat ja mēs esam uh, vannā, dušā, ja, viņš zina, kādas dziesmas mēs dziedam, slavas dziesmas vai popdziesmas, ja. Tas iepriecinošais ir, ka Dievs dzird un, ja ir nepieciešams, iejaukties – tad viņš to negaidot dara. Jo viņš vienmēr ir nomodā par mums. Vēl citur Bībelē rakstīts, ka viņš ir nomodā par mums, un viņš neļauj mūsu kājai slīdēt. Viņam kādreiz pat paslīd un paklīt, pakrītam, viņš vienmēr mums saviem bērniem palīdz piecelties atkal un atkal. Alleluja. sirds priecājās. augstībās, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds priecājās. Paldies, ka mēs nākam tavā tūmā, tad tu prieku dod, tu mieru dod, Tēvs. Tu vienkārši mums piepildi, Tēvs, ar visu to, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs pat vārdos nevaram nosaukt. Tēvs, Tev pasakos par to, kungs. Tēvs. Paldies, ka tavā tuvumā ir brīvība, Tēvs, tur, kur ir tavs gars, tur ir brīvība, kungs. Paldies, ka mēs varam nākt tevi slavēt kopā, pielūgt, Tēvs. Paldies, ka mēs vienkārši kopā varam būt, Tēvs. Paldies, ka tevī ir spēks un tu to spēku arī mums dod. Paldies, ka mums ir svētais gars, ka mums nav jāmaldās. Paldies, ka viņš mums norāda uz patiesību. Kungs, paldies Tev par visu, kungs, slavēts Tu esi, paldies. Paldies. that's the Paldies Tev, Dievs. Tev vienam visu gods un slavu. Un es varētu nosaukt šo runu, šos predīties viņu nosaukt, kur ir tava ģimene? Salma pamācības trešā nodaļa, no 5. līdz 7. pantam. Mēs varētu kopā visu lasīt, tiem, kam ir bībeles, ja? 3, 4 paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Neliecies sev pārmērīgi gudrus esam, bet bīsties to kungu un vairais no ļauna. Lūdzu, pasaka vārdu, paļaujies un nepaļaujies. Nepaļaujies. Tev kā Dievu bērnam, pirmkārt, ja tu neesi Dievu bērns un tu nevar tā droši teikt, ka tu tāds esi, tad ir ļoti vienkārši soļi uh, saukt uz dzīvo Dievu, Jēzus Kristu par savu grēku piedošanu. Un jo vārds saka, Dieva vārds saka, kas viņu pieņem, tiem viņš deva vārdu kļūt par Dievu bērniem, uh, pieņemt Jēzus Kristu. Bet tev kā Dievu bērnam, uh, ja mēs varētu paņemt šo, šos trīs pāns, Šeit ir ļoti daudz ielikts. Jo nemainīgi no apstākļiem, kāda tev ir, vai tev viss ir kārtībā, vai tev varbūt ir kādi izaicinājumi brīži, neatkarīgi no tā, šeit pateiktā patiesība ir galvenais, viens no tādiem stūrakmeņiem, viens no tādiem pamatā akmeņiem tavai, tavam mieram, tavai labsajūtai kā kristietim. Vienalga, kuros apstākļos, lai tur ir būtu. Un tā tad viena no tām lietām ir paļaušanās uz Dievu. Paļaušanās uz Dievu. Tā ir uzticēšanās Dievam. Tā ir ticība viņam, uzticēties Dievam, paļauties Dievam, uz Dievu. Un es uzskatu, ka paļaušanās uz Dievu vienalga kādos apstākļos, jo redziet, Dieva vārds ir nemainīgs, nemainīgs. Paldies Dievam, ka tas tā ir. Paldies Dievam, ka mums nav nenoslēgta patiesība, ka viņi nemainās katru mēnesi vai katru nedēļu kā ekonomiskās situācijas iespējams vai kā kādas citas lietas mums pasaulē visapkārt, bet Dieva vārds ir tas, kas ir vienmēr, vienmēr nemainīgs. Un paļaušanās uz dzīvo Dievu ir viena no atslēgām, lai tavā dzīvē būtu miers. Un zini to, ka miers ir apsolījums, no Dieva apsolījums katra kristieša dzīvē. Neatkarīgi no kuras valsts tu esi, neatkarīgi no kuras ģimenes tu esi nācis, neatkarīgi no kādiem apstākļiem, tagad, tu, kuros tu atrodies. Dieva miers ir apsolījums katram Dieva bērnam. Miers, kas ir pārsaprašanai, mēs arī izlasīsim kā rakstviet tūlīt, bet tas ir apsolījums. Tu var uzrakstīt kādā sev acīm redzamā vietā, miers ir Dieva apsolījums man, Mieres jebkurā situācijā. Bet nevienmēr mums ir miers, piekritīsiet? Nevienmēr mums ir tas pārdabiskais miers. Un šodien mēs pastīsimies uz kādu piemēru un iespējams mēs saskatīsim, kad kāda cēloņa ir tam, kāpēc mums nav miers. Bet miers ir apsolījums, ko Dievs ir apsolījis. Uz to tu var cerēt un uz to tu var likt visu savu dzīvi, kad Dievs ir devis un Dievs sola mums katram mieru. Tātad paļaušanās uz Dievu, un, bet domās to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus stākus. Un otra lieta ir Filipiešiem, es atvēršu, nolasīšu Filipiešiem 4. nodaļa. Pāla vēstuli Filipiešiem 4. nodaļa, 6. līdz 7. pāns. ļoti, man vismaz bieži lasīt rakstviet. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicīgu ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Divas lietas – paļaušanās uz Dievu un lūkšanas paļaušanās uz Dievu un lūkšanas. Es uzskatu, ka divas šīs lietas, vis, ja mēs dzīvojam tajā, ja mēs paļaujamies uz Dievu, un jebkurā situācijā, ja mēs lūdzam, es uzskatu, ka mūsu dzīvēs mājos miers. To es nesaku arī kā teoriju, bet sev es vairāk kārt piedzīvojis. Jo mazāk es lūdzu kādās situācijās, jo lielāks nemieris ir jo vairāk es lūdzu, jo lielāks miers ir. Nepaļauties uz savu prātu gudrību ir kā atslēga, lai iegūtu uzvaru. Spriest cilvēcīgi len par situāciju pēc tā, ko redz un saprots. Bieži tieši šādi rīkoties mēs sagādājam savu problēmas ticības dzīvēm. Un uh, atvērsim tad uh, 1. Samuela 27. nodaļu. Ļoti labs piemērs ir par šīm divām lietām ir no Dāvida dzīves. Uh, par Dāvida dzīvi man pašam personīgi ļoti patīk lasīt. Um, Un uh, pa Dāvida dzīvi, viņu, viņa dzīvi ļoti daudz cilvēku ir izstudējuši. Un es esmu arī kādas grāmatas lasījis, un man ļoti patīk. Un, un šis viens paragrāfs Dāvida dzīvē ir ļoti interesants, ko mēs lasīsim. Ļoti interesants. Un uh, 1. Samuēla 27. nodaļa. Es nedaudz pēc tam arī izstāstīšu, kas šeit līdz šim noticis ir, bet izlasīsim, es izlasīšu 27. nodaļu. Varbūt ne visu, vienkārši to pašu sākumu. Un Dāvids pārdomāja savu sird, savā sirdī. Taču kādā dienā man pienāks gals no saula rokas. Nekas cits man neatliek, kā steidzīgi glābties filistiešu zemē. Tas saules mitēsies mani meklēt Izraēla robežās, un tā es būšu izglābies no viņa rokas. Tad Dāvids cēlās un pārgāja pāri ar 600 vīriem, kuri bija pie viņa pie Ahiša, Moha dēla gātas ķēniņa. Un Dāvids dzīvoja ar saviem vīriem gātā pie ķēniņa Ahiša. Ik viens ar savu namu un Dāvids ar savām abām sievām Jezrēliet Ahionāmu un Abigailu Nābalu atrēt no Karmela. Kad Sauls saņēma ziņu, ka Dāvids beid, aizbēdz uz gātu, tad viņš to vairs nemeklēja. Notikumi līdz šai nodaļai. 13. nodaļā, 1. Samuela nodaļā, es ātri iziešu. Sauls jau kuro reizi nepaklaus Dievam. Un Dievs runā uz pravietu Samuelu, kas tā laikā bija, tajā laikā bija Dieva vīrs, kas bija kā mācītājs, kas bija kā pravietis, pravietis viņš arī bija. Dievs runā uz Samuelu un saka, neru, ne, ne, nepārdzīvo vairs tik ļoti par Saulu, jo es esmu izredzējis sev citu ķēni, ķēniņu. Un viņš būs vīrs pēc man prāta. Un viņš konkrēti tajā brīdī runā par Dāvidu. 16. nodaļā Samuels jau konkrēti, Dievs Samuelam konkrēti saka, ej pie Isai dēliem, un es tev norādīšu, kur no viņiem tev būs svaidīt jau par Izraēlu ķēniņu. Kaut gan tajā brīdī ķēniņš Izraēl pār Izraēlu bija, da, bija Sauls. Un Dievs saka, ej, Un Samuels saka, jā, bet Dievs, bet Sauls to uzzinot, viņš taču man nogalinās. Un viņš saka, Dievs saka, ej. Viņš aiziet pie Isai bērniem, ienāk, viņš saka, Isajam, viņš saka, atved savus dēls, viņam ir septiņi dēli. Viņš saka, atved savus dēls, nāk pirmais. Samuels savā prātā domā, o, oh, šis tiešām ir tas ķēniņš. Ja nāk tāds muskuļots, iespējams ļoti, jo viņa vārds arī nozīmē kā, nozīmē kā stiprinieks. Nāk tāds stiprs, spēcīgs, cilvēcīgs, spēcīgs vīrs nāk. Un Samuels savā prātā domā, šis tiešām ir tas, ko Dievs ir izredzējis. Dievs saka, nē, šis nav tas. Nāk otrs vīrs, no otrs brālis, kuram vārds nozīmē gudrība. Nu, gudrs, gudrinieks. Nu, tur katru, jau kādreiz uh, cilvēki lika vārdus ar, ar nozīmi. Un uh, viņš nāk un arī Dievs saka, cilvēcīgi gudrība, nu tādā pašā zēt, viņš saka, man nav vajadzīga. Arī ne šis tā atnāk visi. Un Samuels saka, vai tiešām ne viss, tas ir viss, kas tev ir? Un Isais saka, nē, man jau ir vēl nu, tas jaunākais, tiem sārtiem vaidziņiem puišels. Viņš saka, es, ne, es neapsēdīšos Samuels, saka, kamēr tu viņu neatvedīsi. Turp. Viņš viņu atved, atnāk dā, Dāvids, jauki izskat zēns, bet viņš bija pie avīm, pie ganīja avis savu tēvu. Un Dievs saka, šis Šis ir tas. Un viņš svaida viņu, un viņš saka, tu būs ķēniņš pār Izvēlu. Tā ir tāda ir Dieva griba. Tas bija Samuels, un tās nav spēles, ko Dievs spēlē konkrēti. Pateic, tu būs ķēniņš. 22. No, no, nodaļā Sauls nogalina priesteru nebā. Jo tos priesters, kas aizstāvēja Dāvidu, kas viņam palīdzēja tajā vienā brīdī, grūtā brīdī, kurā Dāvids bija. Sauls viņus nogalina. Interesanti, kad cilvēks ieņem savā sirdī aiz atkrist no Dieva, tad pirmā lieta, ko viņš gribēs vienmēr nogalināt, būs tos, kas runā Dievu vārdu viņa dzīvē. Labi, mūsdienās mēs nerunājam par konkrētu nogalināšanu, par to, bet vienkārši aiztaisīt, kurš durus ignorēt, atstumt. Mēs, ja, mēs, ja cilvēks ieņem savā sirdī, attie aizbēgt no Dieva, iet prom no Dieva, no viņa gribas nepaklausīt viņam, tad tā būs pirmā lieta, ko viņš mēģinās vienmēr darīt. Izslēgt, jebkur cilvēku, kas runā Dievu vārdu viņa dzīvē un dzīvo Dievu vārdu. 1. Samuela 23. un 24. nodaļā Sauls vajā Dāvidu. Un Dāvids tur paslēpies, un viņa vīri saka, skaties, kā Dievs tev vienaidnieku nodevis tev rokās. Dāvids saka, kas man ar jums? Šī nav tā, kā Dievs to ir paredzējis. Mēs pārfrāzēju. Viņš pa, paglāba Saulu dzīvību. Kaut gan šoreiz tajā pašā brīdī atriepties pa visiem tiem darbiem, ko Sauls bija pret Dāvidu, netaisni rīkojies. 25. nodaļā Samuels nomirst. Un Dāvids bieži pie Samuela gāja kā, kā padomu vai kā iedrošinājumu meklēt. Un Samuels nomirst. Un 26. nodaļā Sauls turpina vajāt Dāvidu, un nu Dāvidam otro reizi rodās iespēja Saulu nogalināt. Ja visa viņa armija guļ, visi viņa guļ. Neviens nedzird, kā Dārvids vienkārši iet viņa saule teltī, un tur pat vīri atkal viņa baksta, klausies, skaties, Dievs atkal nodevis savu vienaidnieku, tavu lielāko vienaidnieku, kas tev visu laiku vajā. Viņš to nodod tavās rokās. Un visiem šiem notikumiem pāri mēs varam redzēt, ka Dievs ir ar Dāvidu un ka Dieva apsolījums vēl joprojām visam pār tiem laikiem, kādiem grūtiem laikiem Dāvids gāja, viņam bija līdzās. Dievs bija vienmēr līdzās, un viņa plāns viņu radīt par ķēniņu pastāvēja. Tad tie Dieva apsolījumi, par to, ko Dievs saka, Dāvidam bija reāli visu laiku atspoguļot. Viņš redzēja, viņš to varēja redzēt. Un tāpat arī tavā dzīvē noteikti ir apsolījumi, ko Dievs tev ir devis. Kaut vai vienkārši vārdā lasām, ka Dievs ir tev, viņš tev nekad nepametīs, viņš būs vienmēr ar tevi. Kad tu sauks, viņš tev atbildēs, ir tādas ļoti daudzas lietas, un ja tev nav apsolījumi, tad meklē viņas Dieva vārdā, tu tos izlasīsi un redzēsi, ko Dievs saka. Bet 27. nodaļa sākās, Un Dāvids pārdomāja savā sirdī. Un šeit sākās problēmas. Šeit sākās Dāvida novirzīšanās no Dieva paredzētā kursa. Un es arī gribu iestarpināt tādu teikumu, ka ar Dievu nevienmēr viss ir paredzēts, ka būs gludi – Ir tāda labklājības un labvēlības evaņģēlijas sludinātāji, kas saka, ja tev ir Dievs, tad tev visam jābūt labi, ir veselībai, finansēm, visur tev jābūt perfekti ir, jo savādāk nevar būt. Un šeit ir Dāvids, kurš pats negribot ganīja avus un ienāk Dievu, Dievu vīrs, svaidiņu par ķēniņu. Viņš taču neuzprasījās būt par ķēniņu. <laughs> Un tad sākās viņa dzīvē problēmas. Bet šeit 27. nodaļā noiet Dāvid dzīvē uz gadu un četriem mēnešiem. Ienāk, viņš novirzās no kursa savā dzīvē. Un arī mēs savās Dievu dzīvēs, dzīvēs ar Dievu varam novirzīties no kursa. Un pirmā lieta, vienīgā lieta, un šajā brīdī, ir divas, divas tās lietas, ko Dāvids nedara. Un viena no tām ir tā – Dāvids nelūdz. Regulāri Dāvids lūdz, gāja pie Dieva, meklē Dievu prātu, viņš regulāri lūdz. Un šeit Dāvids, ko viņš dara? Viņš pārdomā savā sirdsprātā. Angļu valodā pat teicis ir tā, ka uh, Dāvids sev teica. Dāvids sev teica. Viņš runāja uz sevi. Redziet, ir horizontālā un vertikālā sfēra. Vienkāršos pārdos ir tas, ko mēs redzam, un ir vertikāli tas, ko Dievs redz. Ir tas, ko mēs un kā mēs spriežam par situācijām, un ir tas, kā Dievs redz. Un cilvēcīgi mēs varētu domāt, bet tas taču ir pašsaprotam. Kas tad šeit ir slikts? Un es arī tā pārlasīju pāri šai nodaļai lasot. Es arī to pārlasīju. Nu, kas tad te trāks? Nekas slikts jau nenotiek. Vienkārši mēs arī vēlāk tiksim līdz 30. nodaļai, ka mēs ieraudzīsim, ka notiek gan. Ja mēs novirzamies no Dieva grības, no viņa kurs mūsu dzīvē, mēs nonākam lielās problēmās un cietēji vienmēr būs mūsu ģimenes. Bet liekas, nu kas tad tur ir slikts? Protams, taču jebkurš, ja, ja tev vajāti visu laiku nāvs smakā dzīvot, kā saka, vai tad nu, kaut kā taču kādā brīdī taču arī ienāk tāda pašsardzība, nu gribās taču normāli dzīvot, nu gribās, nu, ai, Iet kaut kur, kur ir drošāk. Bet atceraties, kad mēs pārējam uz ienaidnieka zemi, tad mēs nonākam lielās grūtībās un lielās problēmās. Redzam to mēs vai nē. Tur problēmas tikai sākās tad, kad mēs aizējam pāri uz ienaidnieku zemi, uz filistiešu zemi. Nedziet, tas, ko Dāvids sāk darīt, viņš sāk horizontāli vērtēt. Es tā pārfrāzēju. Viņš sāk cilvēcīgi spriest par savu situāciju. Un viņš šajā nodaļā vispār nelūdz vairs. Iepriekš viņš ir lūdzu, tad tagad viņš vairs nelūdz. Viņš sāk spriest pār savu situāciju. Un, šī, un vēl kas ir, kad uh, viņš skatās nākotnē, un viņš saka, tā vienmēr būs. Izlasīsim vēlreiz. Taču kādā dienā man pienāks gals. Viņam šajā brīdī nekas nedraud, bet viņš domā par nākotni, un viņš redz to tik pesimistiski. Viņš aizmirst Dieva apsolījums, to, ko Dievs ir teicis, viņš skatās, man taču, man taču pienāks gals, man pienāks beigas, man nav, man nav iespējas, nav varianti. Un ja mēs tā skatāmies uz nākotni, tad tūlīt pat pirmā lieta, kas ienāk, būs raizes, uztraukums, bailes, kas sāks runāt tavā dzīvē skaļi, Un ja tu sāks klausīties šajās bailēs, tad tu sāks rīkoties tieši tāpat kā Dāvids, un tu bēgs. Tu novirzīsies no tā kursa, ko Dievs ir teicis un ko Dievs ir paredzējis tavā dzīvē. Ja viņš kaut nedaudz būtu šīs lietas šajā brīdī, un redziet, es nenosodu Dāvidu, un es negribu, lai jūs arī to saprotat tā, jo man šis stāsts parāda to, ka jebkurš cilvēks, jebkurā brīdī, vienalga, cik garīgs vai cik spēcīgs viņš ir, viņš var kļūdīties. Un mēs arī redzēsim Dievu gudrību visam pāri un Dievu varenību, ka viņš valda pāri. Un šeit, ja Dāvids kaut nedaudz būtu iedarbinājis, kā saka, vai sāc domāt par paļaušanos uz Dievu un sāc pārdomāt to, ko Dievs ir teicis un sāc lūgt, kaut gan to viņš nedara, viņš sāk klausīties savās bailēs – Viņš sāk spriest cilvēcīgi, viņš sāk spriest par situāciju tā, kā viņš to redz. Viņš nekonsultējās ar Dievu. Bet, ja kaut nedaudz viņš būtu, tad viņš būtu atcerējies 16. nodaļu, kur Samuels bija atnācis. Viņš būtu atcerējies, ka Abigail 25. nodaļā, 30. pantā, apstiprina to, ka tu būsi ķēniņš kādu dienu. Un pats Sauls 24. nodaļas 20. pantā un 26. nodaļas 25. pantā Pats ķēniņš, sauls viņam pasaka, tu būsi ķēniņš kādu dienu. Tāda ir Dieva griba. Bet viņš pasaka, nekas cits man neatliek, kā doties uz filistiešu zemi. Un Dāvids aiziet uz gātu. Un filistieši tajā brīdī, kas ir ļoti svarīgi jāsaprot, ir lielākais Izraēla tautas ienaidnieks – Kā to mēs varētu attiecināt mūsdienās? Tā ir aiziešana uz pasauli. Aiziešana uz bāru. Aiziešana pie neticīgiem draugiem, iedzert kopā. Vienalga kāds cits lietas, bet aiziet uz to iet dievu ienaidnieku nometni. Un par gātu, kas vēl ir svarīgi saprast, ziniet, kurš no gāts bija nācis, kurš bija dzimis un audzis? Goliāts. Dāvids aiziet uz pašu sirdi, kur ienaidnieki, kur dievi ienaidnieki vienkārši vairojās un top un uzbrūk Izraela tautai. Dāvids pārēt studiem, domādams, ka viņš ir drošībā, bet patiesībā viņa problēmas ir sākušās. Un 28. 29. nodaļā mēs tās nelasīsim, bet Dāvids sāk, ko viņš sāk darīt ar saviem vīriem? Viņš uzbrūk amēlekiešiem, kas bija vēl viens Izraela tautas ienērnieks. Viņš siro, viņš uzbrūk, aplaupa, un viņš sāk cīnīties cīņas. Un kādā brīdī noteikti viņš pats padomāja, man veicās, man izdodās, man viss ir kārtībā. Un uh, Un viņš izdara to tā, lai maksimāli slepeni būtu notikuši visi šie notikumi, lai neviens neuzzinātu, ka tas ir Dāvids, kas iet un siro, arī filistiešu zemes malās, viņš ap, apkauj visus tos ciematus, un, bet viņš to izdara maksimāli, lai viņš būtu neredzams un nedzirdams. Un liekas viņam arī, un arī tāpat var notikt arī ar mums, ka mēs aizējot uz filistiešu zemi, vai mēs esam redzējuši, ka kāds ir vienkārši aizgājis uz filistiešu zemi, uz pasauli, vienkārši dzīvo pasaulīgi dzīvi, atmedz Dievu, aizgājis prom no viņa. Un mums kādā brīdī var likties, bet viņam jau veicās. Viņam jau viss ir brīnišķīgi, viņš uzvar, viņam ir cīņas, kuras viņš uzvar. Tad atceramies, ka viņš nav pie Dieva un viņš nav drošībā. Jo ja kāds man pateikt, kad pasaulē, kad pie Dieva ienaidniekiem, kad mēs, ja mēs sēžam pie tā paša galda, ka mēs dzīvojam tāpat, kā viņi dzīvo. Un ja kāds man var pateikt, ka nekādas sekas tam nebūs, tad es gribētu pateikt, tad tikpat labi tu man var teikt, ka dzīve Dieva nav. Bet Dievs ir, un visām lietām ir sekas. Mums liekas, mums šķiet, viss sevi kārtībā. Dāvidam arī viņš vienkārši uzvarēja cīņas, viss bija kārtībā bet viņš neapzinājās vienu lietu, ka viņš atradās prom no Dieva gribas, ka viņš atradās ārpus Dieva apsardzības. Un diemžēl, diemžēl, mēs nonākam tagad līdz 30. nodaļai. Viss tā varētu būt labi, bet, diemžēl, tas, kurš cieš, ir tieši ģimenes. Vai nu garīgās, kas ir draudze, vai arī mājās ģimenes cieši. Ja tu domā, ka vari dzīvot kompromisā, un tas neietekmēs tavu ģimeni, garīgo vai fizisko, tad tu maldies. Es gribētu uzrunāt vīrus un tēvus. Viss, kas mēs esam, es tāds arī esmu mūsu neapdomātās dēļ un pamatā tās ir divas lietas, ko mēs nedaram. Vīri un tēvi. Divas lietas, ko mēs nedaram, mēs nepaļaujamies uz Dievu un mēs nelūdzam. Un ja mēs šādi rīkojamies, ja mēs nelūdzam, ja mēs šādi rīkojam, mēs patiesībā ļoti, mēs arī kādā brīdī varam aiziet uz filistiešu zemi, pašiem iespējams nemaz neapzinoties – kur mēs esam nonākuši. Vai mums visiem varbūt liekas, ka tas ir tā, tas nekas nav. Es jau varu aiziet uz bāru piekdienās, tas jau nekas nav. Es varu šo filmu skatīties, tas nekas nav. Bet sēkas ir. Un 30. nodaļā, kā uzbruka amelkieši, jau viņiem šī sirošana jau bija apnikus, viņi tā kā var izklaidot, nu var redzēt to, ka viņi no, atkoduši no kuras puses aptuveni tas nāk, un iebruka ciklagā, kur bija visa Dāvida ģimene un visu to vīru ģimenes un bērnu, un viņi viņus nolaupa. Un redziet, ja mēs kā vīri un kā tēvi, ja mēs rīkojamies neapdomāt, un ja mēs rīkojamies negutri, un ja mēs nelūdzam un nepaļojamies uz Dievu, tad kādu dienu mēs varam uzdot jautājumu, kur ir man ģimene? Un vai ienaidnieks viņu nav paņēmis? mazs mierinājums, bet to Dāvids nezināja. Viņš ierodās pilsētā atpakaļ no savas sirošanas, no savām staigāšanām, no savas parastās šķietam normālās ikdienas. Man jau viss ir kārtībā, varbūt viņš sev mierina tā. Un viņš ierodās atpakaļ, viņš skatās, viss pilsēta ir no, iznīcināta. Un viņš nezināja to, ko mēs lasam, kad neviens no viņiem nebija nogalināts, bet viņi bija paņemti gūstā. Iedēnieks bija savāds, viņas gūstā. Un viņš skatās, un tur notiek arī tā, ka Kad Dāvis 3. pantā 30, kad Dāvids ar saviem vīriem atgriezās atpakaļ tanī pilsētu un redzi, tā bija rūga un nodedzināta, un viņas sievas, viņa dēla un viņa meitas bija aizvest gūstā. Tad Dāvids ar saviem vīriem, kuri bija pie viņa, pacēla savu balsu un sāk skaļi raudāt, kamēr tiem vairs nebija spēka raudāt. Sastais pants, un arī pats Dāvids nonāca lielās briesmās, jo ļaudis taisījās viņu nomētāt ar akmeņiem. Tāpēc, ka ik viens cilvēks sirds bija sarūknāts savu zaudēto dēlu meitas dēļ, bet Dāvids – ieguva jauns spēks, paļaudamies to kungu savu Dievu. Un Dāvida dēļ viņa šķietam šīs nevainīgās ļoti, kas tad tur viņš nepaļāvās, viņš spried cilvēcīgi, viņš lēma, viņš aizgāja pāris filistiešu zemi, viņš sāk dzīvot ar kompromisu, ne, to, ko Dievs viņam bija paredzējis. Kas tad tur, bet viņš bija ievietis visus šos cilvēkus grūtībās un problēmās. Un cieta šie cilvēki. Bērni, iedomājieties, bērni cieta mūsu dzīves lēmumiem, un tas attiecās uz visiem mums, ir sekas. Gribam mēs to tam ticēt vai pieņemt vai nē. Bet paldies Dievam, kad ir Dievs un kad ir žēlistība. Un šeit es jau lasīju no 6. pāns sākot līdz 8. Bet Dāvids ieguva jaunus spēkus, paļaudamies uz to kungu, savu dievu. Tas ir viens. Un Dāvids pavēlēja priestarim Abjatāram, Abi, Ahimeleha dēlam, atnes man šurp efodu, un Abjatārs pienes Dāvidam efodu. Tad Dāvids vaicāja tam kungam sacīdams, vai man būs vajāt šo laupītāju pulku, un vai es to panākšu? Un viņš tam atbildēja, jā, vajā viņus, tu viņus patiešām panāks un sagūstītos, atbrīvosi. Es nezinu, kur tu esi savā dzīvē. Bet šeit mēs varam redzēt, ka Dāvida dzīvē notiek vēl viens pagrieziens, bet jau uz labo pusi. Un patiesībā daudzi bībeles studētāji pasaka, ka šis brīdis, tieši šis moments, ko es tikko izlasīju, bija atslēga moments Dāvida dzīvē, kad viss viņa dzīvē pagriezās, viņš nonāca Jeruzālēmē kā ķēniņš tikai pēc neilga laika. Un daudz šo notikumu šo un tās divas lietas, paļaušanos uz to kungu un lūkšanas, kad Dāvids atgriezās ar lūkšanām pie Dievu un ar paļāvību uz Dievu. Tas bija kritiskais, tas bija, nu, tas, bija tas galvenais pagrieziena punkts Dāvida dzīvē, kad viņš piedzīvoja un viņš nonāca līdz savam apsolījumam savā dzīvē, to, ko Dievs viņam bija teicis. Viņš paļāvās uz to kungu un viņš piesaus to kungu. Viņš sāk atkal ticēt, viņš sāk atkal paļauties uz dzīvo Dievu pirmām kārtām, un viņš sāk iet pie Dieva ar lūkšanām. Tev šodien nav jāmeklē priesteris Ahimeleks, bet tev ir augstais priesteris Jēzus Kristus. Un ja mēs un ja tu, ja, ja vienalga, kur tu esi, ja tu esi tas, tā kā Dāvids jau filistiešu zemē un tavu ģimeni ir jau vienainieks savāds gūstā, tad nav par vēlu, jo ir dzīvais Dievs, ar kuru nekad nevar nokavēt. Bet tā ir divas lietas, kas ir jādara. Jāiet pie Dieva, jāpaļaujas uz viņu, ka to, ko viņš teica, ka viņš apsolījumi, ka viņa apsolījumi, pirmkārt arī tavai cīņai, kas tev būs, tai dzīšanās pakaļ tie apsolījumi, tie visi ir dzīvi. Un otrs ir, ka tu lūdzi Dievu, lūdzi Dievu. Ej pie augstā priesteri Jēzus Kristus. Tie paši apstākļi Dāvidam bija. Bet cita rīcība. Paļaušanās un lūkšana. Paļaušanās un lūkšana. Es nezinu, vai slavētā ir kaut kur, bet gribētu aicināt viņus. Es esmu pārliecināts, ka kādam no jums šodien ir jālūdz. Jo katra sekunda var nozīmēt, ka ienaidnieks var arvien tālāk aizvest tavu ģimeni. Paļaujieties uz to kungu no visas sirds un nepaļaujieties uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavs tāks. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu vairēs no ļauna. ir jālūdz. Ir jālūdz. Es nezinu, ko Dāvids varēja vēl darīt, ja mēs tā padomājam, tajā brīdī, kad viņš uzzināja, viņš ieraudzīja, viņš saskatīja. Un pa lielam ciklaga, izpostītā ciklaga, bija skaists atāls Dāvida nepareizai rīcībai. Un viņš tajā brīdī, ko viņš varēja darīt? Viņš varēja arī bēgt. Bet izcēlties, ka ienaidnieks, tad jau arī nebija ne lidmašīnas, ne mašīnas, bet ar katru soli attālinājās līdz vietai, ko iespējams pat vairs nevarētu sasniegt, ko vairs nevarētu viņus atgūt, jo nezinu, kur viņi būtu bijuši. Iespējams, kādā brīdī tie aplaupītāji vienkārši izlemt, nu šie daži, vai tie bērni, vai kas te raud visu laiku, vai mums viņi ir apnikuši vienkārši, viņus visus vajag nogriezt. Es runāju garīgi pārfrāzēt, saprotu. Iespējams, arī tavā dzīvē. Pienāca laiks lūgt, pazemoties Dievu priekšā augstais priestari Jēzus, kur Tu esi, Dievs, man ir vajadzīga Tavu žēlstību. Man ir vajadzīga Tavu žēlstību, Dievs. Un Dāvids uzdod tieši jautājumu, Dievs, vai man būs iet, vai es viņus vēl varēšu atgūt, vai es varēšu atgūt tos mans, manu ģimeni, vai es varēšu atgūt. Dievs viņam atbild, jā, <laughs> tu pār. Redziet, ar Dievu viss ir iespējams bez Dievu ir traki, bet ar Dievu visas lietas ir iespējams. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties. Man sirdī ir pamudinājums tieši uzrunāt vīrus. Es gribētu runāt arī visiem vīriešiem šeit gribētu ar jums vadīt sarunas, jo es nezinu, es vienkārši stāvu šeit, es neesmu ne pārāks, ne labāks pa jums. Bet es gribu uzrunāt tev un es gribu sarunas, pārunas vadīt ar tevi. Dieva autoritātē, Dieva svētā gar spēkā, un es gribu teikt Tev, kur Tu esi, kur ir Tava ģimene? Ja viņi ir drošībā, un Tu to zini, un Tu to redzi, slavu Dievam. Es ticu, ka tas ir tāpēc, ka Tu paļaujies un Tu lūdz. Vai tu vienkārši bīsties Dievu, bet kur ir tava ģimene? Un es varētu vadīt sarunas tālāk un teikt, tu vari pazemoties Dievu priekšā, un ja tu zini, kad viņi ir prom un pilsēta ir iznīcināta, tev acis priekšā ir vienkārši tu zini un tu apzinies. Vai tu vienkārši tā paskaties ar, nu tā, kā ir. Un ja tu pasies un tu redzi, pagaidi, ienaidnieks ir ienācis manā ģimenē, manā dzīvē, viņš te posta. Tad iespējams tas ir tāpēc, ka tu nekad neesi lūdzis. Un iespējams tu esi pārstājis paļauties uz Dievu. Ja es varētu turpināt šīs pārunas ar tevīm vadīt, es teikt, nāc un lūdz. Augstais priesters ir šeit, Jēzus Kristus ir šeit. Un ar viņu nekad nav par vēlu. Ar viņu nekad nevar nokavēt. Ar viņu, viņš zina, kur tas ienaidnieks ir, un viņš vadīs tev, un tu iegūs uzvaru. Jā, būs jācīnās, būs jāskrien, būs jādara. Bet Dievs tev var dot spēku, ja tu tikai divas lietas darīsi, paļausies uz Dievu un tu lūksi. es nāku šeit priekšā, jo es iešu pie dzīvā Dieva. Un ziniet, ko es gribu panākt? Es jūtu, kad mēs, es sirdī, man ir tāda pārliecība, nevis jūtu, bet pārliecība, kad šis var būt ļoti raksturīgs, ļoti nozīmīgs moments tavā dzīvē, šis dievkalpojums. Jo Dievs jau nekad spēles nespēlē. Dievs neteica, aiziet tur uzlē eļu Dāvidam uz galvas un kaut ko izdomāsim. Pēc tam Dievam ir konkrēts mēģis, un tāpat arī šis dievkalpojums, šī viss notikums, šis viss pasākums. Kāda jēga, ja tas nav Dieva plāns, ja tā nav Dieva griba, ja te nav Dieva gars. Ja te nav Dieva griba, ja Dieva klātbūtne šeit nav kā, tad tam ir jēga, bet viņš ir šeit. Un tāpat kā Dāvidam, izmainījās visa dzīve, viņš nonāca Jeruzalemē kā ķēniņš. Tāpat arī šodien tavu dzīve var izmainīties. Jā, varbūt rītā uzreiz, momentāli nebūs tev visam resursi, bet Dievs tev dos. Bet es ticu un es darīšu tā, ka es nākšu šeit un es uzrunāju šobrīd konkrēti vīrus, jo es ticu, ka ja vīri degs par Dievu, ja mēs degsim, ja mēs būsim patiesi savās attiecībās ar Dievu, es ticu, ka izmainīsies viss apkārt. Jo īstenībā sievas parasti jau to dara. Bet mū, nu, es vīrs gribu uzzināt, un es šajā brīdī gribu kādu momentu tam veltīt. Un kā Dievs vadīs tālāk, mēs to redzēsim. Bet es nākšu šeit priekšā ar ticību, ka Dievs ir šeit, un es nākšu un es teikšu, Dievs, es gribu cīnīties par savu ģimeni, es gribu cīnīties par taviem apsolījumiem manā dzīvē, es gribu cīnīties par to, ko tu esi apsolījis, un es arī gribu atmest filistiešu zemi, es gribu pāriet apakaļ uz Izraels zemi, tā ir Dieva griba tavā dzīvē, Es gribu, es nezinu, kā es to izdarīšu, un tas nav tas, kas tev ir jāatbild šobrīd. Viss, kas tev ir jāatbild, ir Dievs, es paklausu Tev. Es iešu, es nākšu, un es arī aicinu Tev nākt. Un mēs lūksim vīri kopā. Un te ir viena lieta, ko Tavu lepnību saka. Dievvārds saka, ne, nedomā, ka savā sirdī, ka tu pārāk gudrs esi bīsties Dievu un paļaujies uz viņu un pazemojies viņu priekšā, jo Dieva vārds arī saka, katrs, kas pazemosies Dievu priekšā, viņš cels. Ar Dievu tas ceļš uz virsotnēm ir caur pazemību. Pasauli māca caur, caur lepnību. Ar dūrēm un kulakiem kaut vai. Tā māca pasauli, bet Dieva gars, Dieva vārds māca ar pazemību. Dievu priekšā pazemojoties. slavētājs slavēs, un es aicinu esēju, un es aicinu tev nākt līdz. Un, ja tev viss ir kārtībā tavā dzīvē, arī es aicinu, nāc nostiprini savu paļāvību Dievu priekšā. Jo es negribu, lai neviens no mums šeit domā, ā, tam ir kaut kas vai tam nav kaut kas. Mēs tā nespriežam. Es gribētu, ka mēs visi varētu lūkšanās iet, lūgt Dievu, vienkārši pavadīt laiku lūkšanās ar Dievu, jo šis ir ļoti, zīmīgs moments, es ticu. Slauta Jēzus. Svētais gars vada visu. Turpmāko dievkalpojumu gaidu, Dievs, vadi. Dievs, Tu esi solījis, ka Tu mainīsi dzīves, Dievs. Un sāc ar mani, Dievs. Sāc ar mani, Dievs. Ikvienā sfērā, Dievs, kur es esmu filištiešu zemē, kā iespējas, Dievs. Dievs Jēzus Kristus vārdā, Dievs, es lūdzu Tevi, augstais priesters, mans glābējs un mans pestītāji, dzīvais visvarenais Dievs, tas, uz ko es esmu līdz savu paļāvību, Dievs, dod man spēku un gudrību, Dievs. Nevis cilvēcīgiem resursiem cīnīties, bet kungs, caur lūkšanām uz saviem ceļiem, Dievs. Dievs vienalga, ko citi domā. Es gribu iet to ceļu, ko tu man esi paredzējis, Dievs. Jā, ir bijis grūti, sātans kā saules vajā mūs un mani. Es no visām pusēm kārdinājumu vajā, Dievs. Bet, kungs, Dievs, Tu esi tas, kas esi solījis. Tu esi tas, kas es teicu, Dievs, un es lieku savu paļāvību uz Tevi dzīvais, Dievs. Un es ticu, Dievs, ka Tava apsolība manā dzīvē piepildīsies, Dievs ja es tikai paļaušos un lūkšu, Dievs, ja es tikai iešu pie Tevis dzīvais, Dievs. Halilūja, kungs. Šeit šī vieta, Dievs, kur mēs nāksim lūgt. Dievs, es lūdzu, ka Tu maini sirdis, atjauno cerību, dod spēku, dod gudrību, Dievs, kas nāk no augšas, kas pirmkārt ir lēnprātīgi, kas ir miermīlīgi, izmaiņas, jo ir iespējams izmaiņas, lai, lai kādi apstākļi ir iespējams izmaiņas. Un to es arī pasludinu pār mums visiem. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Vīri,